بسم الله الرحمن الرحيم القارعة Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El día del gran sobresalto. ما القارعة ¿Qué es el día del gran sobresalto? ¿Sabes que es realmente el día del gran sobresalto? Es el día en que la gente parecerá mariposas dispersas debido a la confusión del momento. وتكون الجبال كالعهن المنفوش y las montañas parecerán lana cardada hasta que se desvanezcan. فأما من ثقلت موازينه En cuanto a aquel cuyas buenas obras pesen más que las malas en la balanza, فهو في عيشة راضية gozará de una vida placentera en el paraíso. وأما من خفت موازينه Mientras que aquel cuyas buenas obras pesen menos que las malas en la balanza, فأمه هاوية caerá de cabeza al abismo del infierno. ¿Y sabes qué es el abismo del infierno? Es un fuego abrasador.